Allah'ın yolunda can verenlerik, Hakkın hak olduğun biz bilenlerik. Allah'ın yolunda can verenlerik, Hakkın hak olduğun biz bilenlerik. Şehadet arzusuyla ömredenlerik, Sen bize şehadet bahşed ilahi, Sen bize şehadet bahşed ilahi. Yürekde korkuya ümit karışsın. Ümmetin ruhuna ruhum alışsın. Yürekde korkuya ümit karışsın. Ümmetin ruhuna ruhum alışsın. Vücudum daima hakka çalışsın. Sen bize hidayet bahşed ilahi. Vücudum daima hakka çalışsın. Sən bizə hidayət bəxş et ilahi. Allahın yolunda can verənlərik, Haqqın haqq olduğun biz bilənlərik. Allahın yolunda can verənlərik, Haqqın haqq olduğun biz bilənlərik. Şəhadət arzusuyla ömr edənlərik, Sən bizə şəhadət bəxş et ilahi. Sen bize şehadet bahşet ilahi. Cihattır Müslümanın izzeti her an. Allah'ın yolunda canına kurban. Cihattır Müslümanın izzeti her an. Allah'ın yolunda canına kurban Dövüşte önümüzde duranda düşman Sen bize cesaret bahşed ilahi Dövüşte önümüzde duran da düşman Sen bize cesaret bahşed ilahi Allah'ın yolunda can verenlerik Hakkın hak olduğun biz bilenlerik Allah'ın yolunda can verenlerik Hakkın hak olduğun biz bilenlerik Şehadet arzusuyla ömredenlerik sen bize şehadet bəxş et ilahi Sen bize şehadet bəxş et ilahi Döyüşte mücahidin silah kolunda Melekler sağında hem de solunda Dövüşte mücahidin silah kolunda Melekler sağında hem de solunda Arzumuz bizlere bu hak yolunda Sendüzü istikamet bahşed ilahi Arzumuz bizlere bu hak yolunda Sendüzü istikamet bahşed ilahi Allah'ın yolunda can verenlerik Hakkı hak olduğun biz bilenlerik Allah'ın yolunda can verenlerik Hakkın hak olduğun biz bilenlerik Şehadet arzusuyla ömrederlerik Sen bize şehadet bahşed ilahi Sen bize şehadet bahşed ilahi Verilsin fermanı fetheliyek biz Her taraf feryanı fetheliyek biz Verilsin fermanı fetheliyek biz her tərəf hər yanı fəth eləyək biz. Azərbaycanı fəth eləyək biz. Allahu Ekber. Bunu bizə nihayet bəxş ilahi. Azərbaycanı fəth biz. Bunu bizə nəhayət bəxş ilahi. Allah'ın yolunda can verenlerik. Hakkın hak olduğun biz bilenlerik. Allah'ın yolunda can verenlerik Hakkın hak olduğunun biz bilenlerik Şehadet arzusuyla ömredenlerik Sen bize şehadet bahşedilahi Sen bize şehadet bahşedilahi